บุ๊กทูยี่สิบสี่ 24 24 การนัดหมาย შეთანხმება შეთანხმება คุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าครับ ავტობუსზე ხომ არ დაგაგვიანდათ ავტობუსზე ხომ არ დაგვაგვიანდა ผมรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วครับ მე შენ ნახევარი საათი გელოდე მე შენ ნახევარი საათი გელოდე คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือครับ მობილური თან გააქვს მობილური თან არ გაქვს ครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะครับ გთხოვ მომავალში არ დაიგვიანო გთხოვ მომავალში არ დაიგვიანო ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะครับ შემდეგში ტაქსით წამოდი შემდეგში ტაქსით წამოდი ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับ შემდეგში ქოლგა წამოიღე შემდეგში ქოლგა წამოიღე พรุ่งนี้ผมหยุดครับ ხვალ თავისუფალი დღე მაქვს ხვალ თავისუფალი დღე მაქვს พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมครับ ხვალ ხომ არ შევხვდეთ ხვალ ხომ არ შევხვდეთ ვწუხვარ ხვალ არ შემიძლია ვწუხვარ ხვალ არ შემიძლია สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังครับ ამ შაბათ-კვირას უკვე დაგეგმე რამე ამ შაბათ კვირას უკვე დაგეგმე რამე หรือว่าคุณมีนัดแล้วครับ უკვე შეთანხმებული ხარ უკვე შეთანხმებული ხარ ผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ მე გთავაზობ რომ შაბათ-კვირას შევხვდეთ მე გთავაზობ რომ შაბათ კვირას შევხვდეთ เราไปปิกนิกกันดีไหมครับ პიკნიკი ხომ არ მოვაწყოთ პიკნიკი ხომ არ მოვაწყოთ เราไปชายหาดกันดีไหมครับ სანაპიროზე ხომ არ წავიდეთ სანაპიროზე ხომ არ წავიდეთ เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับ მთაში ხომ არ წავიდეთ მთაში ხომ არ წავიდეთ ผมจะไปรับคุณที่ทำงาน ოფისში გამოგივლი ოფისში გამოგივლი ผมจะไปรับคุณที่บ้าน სახლში გამოგივლი სახლში გამოგივლი ผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร ავტობუსის გაჩერებაზე გამოგივლი ავტობუსის გაჩერებაზე გამოგივლი